بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان وقت التيمم وأما بيان وقت التيمم فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان أصل الوقت والثاني في بيان الوقت المستحب أما الأول فالأوقات كلها وقت للتيمم حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله وهذا عند أصحابنا وقال الشافعي لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة فالكلام فيه راجع إلى أصل وهو أن التيمم بدل مطلق أم بدل ضروري فعندنا بدل مطلق وعنده بدل ضروري وسنذكر تفسير البدل المطلق والضروري ودليله في بيان صفة التيمم إن شاء الله تعالى. يعني التيمم موضوع devam etedi. tayammumni vaqti to'g'risida ikki o'rinda so'zlanar ekan, qaysi vaqtda tayammum qilinadi? Shu asli vaqtini bayoni va qaysi vaqtda tayammum qilishlik mustahab, chiroyli sanalgan bu haqda aytilar ekan. Tayammum vaqtiga kelsak, hamma vaqt tayammum uchun vaqtdir. Hatto namoz vaqti kirgandan keyin ham tayammum qilsa bo'ladi, namoz vaqti kirishidan ilgari ham. Bu bizi ashabimizni e, mazhabimiz sahiblarini gapi shunday. Ya'ni masalan tayammum nima uchun qilinardi? Suv topolmaganligi uchun. Suv topilmaslik ko'proq musofirda bo'lardi. Musofir odam suv qayerdaligini bilmaydi. Demak, suv topolmasdan suv topishga umidi bo'lmasa, u tayammum qiladi. Mana shu tayammumni namoz o'tib ketmasligi uchun, namozni vaqtida ado qilishlik uchun suv topolmay qolsa, tayammum bilan ham namoz o'qisa ijozat bo'ldi. Endi namoz o'tib ketish degan gap namoz kirgandan keyin namoz vaqti o'tib ketishi mumkin. Namoz kirmasdan turib ham, masalan, peshinga bir musofir suv topolmagan odam peshin vaqti kirmay turib tayammum qilsa bo'ladimi? Bizning mazhabimizda bo'ladi. Imom Shofiy mazhabida bo'lsa bo'lmas ekan. U kishi aytar ekanlarki, faqat namoz vaqti kirgandan keyin shu vaqtida suv topilmasa, agar e, tahoratga suv izlab yursa, namoz vaqti chiqib ketadigan xavfi bo'lsa, mana shu vaqtida tayammum qilishlik mumkin. Namoz vaqti hali kirmay turib tayammum qilinmaydi. Dedilar, e, bu gaplari bir qoidaga qaytadi, bir qoidasi bor. U shundan iboratki, e, bu bizning mazhab bilan u kishining mazhabidagi farq shu yerda bo'lyapti. Tayammum mutlaq badalmi yo zaruriy badalmi degan e, savol o'rtaga qo'yilar ekan. Ya'ni tayammum ma'lumki tahoratni badali, tahorat tahoratni o'rniga tayammum qilish mumkin. Ana shu tahoratni o'rniga bo'lgan tayammum tahoratdek kuchi bo'ladimi yoki nochorlikdan qilingan bir narsami? Masalan, buni tushunishinglar uchun birovdan bir qon kelib turadigan bo'lsa, tahorat doim sinib turadigan bo'lsa, u odam tahorat qiladi va tahorat sinsa ham uni tahorat singan hisoblanmaydi, namoz o'qiradi. Shunday aytgan edik. ana uni badali zaruriy, zaruriy badal deyiladi. Ya'ni nochorlikdan o'rin bosar bo'lyapti. Tayammum ham shunaqa nochor o'rin bosarmi yoki tayammum qilgan to'la tahorat qilgan hukmida bo'ladimi? Bizning mazhabimizda bu mutlaq badaldir, ya'ni to'la tahoratli bo'ladi. Masalan, tayammum bilan e, namoz o'qigan odam tahorat sinsa, tayammumi ham sinadi. haligi bir masalan qon kelib turadigan odam erkakmi ayolmi u qon kelib tursa ham tahorat sinmaydi demak u nochorlikdan qilingan narsa tayammum mutlaq badaldir ammo shofiy nazarlarida bu o'sha nochor badal ya'ni to'la tayam to'la tahorat emas tayammum bu e, mutlaq badal zaruriy nochor badal degan badal degan gaplarni va uni dalilini sıfat teyemmüm keyingi derste ötemizdeydiler inşallah. وأما الثاني وهو بيان الوقت المستحب للتيمم فقد قال أصحابنا أن المسافر إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر التيمم إلى آخر الوقت وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخر الوقت لا يؤخر وهكذا روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أخر إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت وإن لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب Endi ikkinchisi tayammumni vaqtini qaysi vaqtda qilgan afzal? Qaysi vaqtda qilsa ham bo'laveradi degan ruxsat bo'ldi. Ya'ni siz peshin namoziga tayammum qilmoqchi bo'lsangiz, suv topolmagan musofir, suv topolmagan kishi bo'lsangiz, peshin vaqti kirishidan avval tayammum qilsangiz ham bo'laveradi. Peshin vaqti kirgandan keyin tayammum qilsangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi ekan. Ammo qaysi vaqtda qilgan afzal mustahab, ya'ni chiroyli sanalgan. Bizi mazhabimiz sohiblari Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammad rahimahulloh ki musofir odam agar oxirgi vaqtda suv topilib qoladi degan tamasi bo'lsa, umidi bo'lsa, bu odam namozni oxirgi vaqtigacha o'sha suv topilsa, tahorat bilan namoz o'qiyman deb tayammum qilmay turadi. Agar o'sha namoz o'tib ketguncha qaysi bir boshimizda turgan namoz haqida ketyapti gap. O'sha namoz o'tib ketguncha su topilishiga tama bo'lmasa, umid bo'lmasa, unda tayammumni qilaveradi. Mana tayammumni demak, e, qiluvchi odam o'zi biladi. Shu yo'lda suv chiqib qolishi mumkin desa, suv topguncha har holda tayammum qilmay turish kerak. Shu mustahab ekan, shu yaxshi ekan. Abu Hanifa Abu Uston shunday rivoyat qilgan ekan. Ya'ni agar suv topilishidan umidi bo'lsa, oxirgi vaqtgacha tayammum qilmay turadi. shunchalik oxirgi vaqtgachaki agar suvni topolmay qolsa unda tayammum qilib vaqt o'tib ketmasdan namoz o'qishga yetadigan vaqtgacha. Demak, soat 5 da qazo bo'ladigan bo'lsa bir namoz. 15 daqiqasi kam 5 gacha shuni istasin suvni. Agar suv istash, suv topilib qoladi degan umid bo'lib qolsa shu yerda. agar o'sha vaqtgacha suv topilmasa endi tayammum qilib namoz o'qiganda ham qazo bo'lmasdan vaqtida o'qib olgan bo'ladida oxirgi vaqtgacha degani shu darajada ammo suv topilishiga umid bo'lmasa unda mm, vaqti mustahabda ya'ni namozni qaysi vaqtda o'qish afzal bo'lsa o'sha vaqtda tayammum qilib o'qiversin o'ylaydi ko'radi tajribasi bor bu o'rtada suv yo'q suv topolmaydigan mana shunaqa holat bo'lsa mm, namozni eng yaxshi o'qiladigan vaqti avvalgi vaqti bo'ladi. E, yoki xufton namozini bo'lsa, kechani 3 dan 1 o'tgandan keyin bo'ladi. E, ya'ni o'z xufton namozini vaqti kun botganidan 1 soat 15 minut o'tganidan keyin vaqt kirgan bo'ladi. Ammo kechani 3 ga bo'lib 3 dan 1 o'tganda o'qishlik mustahab xufton namozini. E, ya'ni rosa kam kecha kirgan bo'lar ekanda unda. undan o'tkazib olmagan yaxshiroq deyiladi. Har holda, e, demak, suv topilishiga umidi bo'lmagan odam odatda qaysi vaqtda namozni o'qilish mustahab, chiroyli sanalgan bo'lsa, vaqt kirishi bilanmi, vaqt kirgandan ozgina o'tkazibmi? Shu vaqtida o'qish kerak. Masalan, shom namozini mustahab vaqti kun botishiga. Kun botdimi, shom namozi o'qiladi. Shuning uchun ham muazzinlar shom namozida azon bilan takbir o'rtasida o'tirmasin deyiladi. Azon aytiblar, orqasidan takbirda aytsin. Shuning uchun ham bizning mazhabimizda shom namoziga kirganda tahiyyat masjid o'qilish o'qilmaydi. O'qish makruh deyilgan. Chunki tahiyyat masjid o'qigan ham shu 2-3 daqiqani olib qo'yadi. Kun botgandan keyin darhol farzni o'qish kerak. Demak, mustahab vaqt shom namozi uchun kun botishiga. Demak, bir odam suv topa olmayotgan bo'lsa, yarim soat, 1 soat ichida suv topish umidi bo'lmasa, o'sha odam darhol tayammum qilib kun botishiga o'qigani afzal bo'ladi. Bir misol. Va zikra fil asli ahabbi ilayya an yuqira tayammuma ila akhir al-waqt va lam yafsil bayna ma idha kana yarju wujud al-ma fi akhirih aw la yarju. Wa hadha la yujib ikhtilaf ar riwayah bal yaj'alu رواية المعلى تفسيرا لما أطلقه في الأصل وهو قول جماعة من التابعين مثل الزهري والحسن وابن سيرين رضي الله عنه فإنهم قالوا يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء وقال جماعة لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت وبه أخذ الشافعي وقال مالك المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت ولم يروي عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعا والمعنى فيه أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل لأنها أصل والتيمم بدل ولأنها طهارة حقيقة وحكما والتيمم طهارة حكما لا حقيقة فإذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين فكان التأخير مستحبا فأما إذا لم يرجو لا يستحب لا فائدة في التأخير Aslida Mabsud kitobida zikr qilinadiki, e, menga suyukliroqdir. Men shuni to'g'riroq deb bilaman deb aytadilar. Tayammumni oxirgi vaqtida qilaverishlik. Har holda suv chiqib qolishiga umid bo'lsa ham, bo'lmasa ham deyaptilar-da. Tayammum qilmay suv istab turib, oxirgi namoz chiqib ketish xavfi bo'lganda tayammum qilish to'g'riroq deb bilaman dedilar va e, suvni umidi bormi yo'qmi bu to'g'rida e, aytmaydilar har holda oxirgi vaqtda deb bu gap e, yuqoridagi gapga e, ixtilofli emas yuqoridagi rivoyatda suvdan umidi bo'lsa oxirgi vaqt suvdan umidi bo'lmasa avvalgi vaqtda tayammum qilaversin degan gapga qarshi emas bu gap balki shu abu hanifa abu yusufdan bo'lgan rivoyatga bir tafsir bo'lib qoladi ya'ni o'sha rivoyat bu gapga tafsir bo'lib qoladi. Ya'ni tabiinlardan Zahri, Hasan ibn Sirin roziyallohu anhum hammalari ham shunday deyishgan. Ya'ni aytadilar-ki, oxirgi vaqtgacha tayammum qilmay tursin. Agar suv topilishidan umidi bo'lsa. Mana mana shu gapni o'zi bilan suv topilishidan hech umid bo'lmaganda u ta'xirning foydasi yo'q. Jamoa aytadi, bir jamoa olimlar aytadiki, suvni oxirgi vaqtda topilishini aniq bilmasa agar falon yerga borsangiz suv topiladi, o'sha vaqtgacha namoz qazo bo'lib ketmaydi degan ma'lumoti bo'lmasa bu odamni unda e, aniq ma'lumot bo'lmagandan keyin u ketga surishga haqqi yo'q tayammumni. Balki tayammum qilib namozini vaqtida o'qish kerak. Shofiy mana shu gapni olgan ekanlar. Ya'ni e, aniq vaqt, aniq birov oxirgi vaqtgacha suv topasan deb yo o'zi shu tayammum qiluvchi odam namoz chiqib ketmay turib suv topishiga aniq ma'lumoti ilmi bo'lsa shunda orqaga suradi aniq bo'lmay chiqib qolar suv desa unda orqaga surmaydi der ekanlar imom molik bo'lsa vaqtni o'rtasida tayammum qilaversin deydilar ya'ni har bir namozni kirishi bor chiqishi bor 3 soatmi namoz vaqti 2 soatmi demak o'shaning o'rtasida gacha suv topilmasa tayammum qilib namozini o'qisin. Bu Imom Malikning gaplari. Ammo to'g'ri gap bizning gapimiz deydilar bu kitob musanniflari. Ya'ni bizning gap qaysi edi? Umid bo'lsa oxirigacha tayammum qilmay turgin, suv topolmaydigan bo'lsang, umiding bo'lsa shunga. Yo'q, unda umid bo'lmasa, avvalidayoq, ya'ni mustahab vaqtida e, namoz o'qishlik, qaysi namozni qaysi vaqtda o'qish mustahab bo'lsa, shunda namozni o'qish uchun tayammum qilib o'qavering deb aytdik, mana shu gap to'g'ri gap dedilar. Bunga dalil ya'ni oxirigacha surib turish haqidagi gapga dalil Ali roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lganki, u kishi bir musofir odam junub bo'lib qolsa, oxirgi vaqtgacha cho'zib turadi, namoz o'qimay. Ya'ni namozini o'qishni cho'zadi, orqaga surib turadi. deb Hazrat Ali aytibdilar. Bu deganlari demak o'sha suv topilib qolsa, usul qilib namoz o'qishlikka imkoniyat bo'ladi deb darhol namoz vaqti kirishi bilan tayammum qilib namoz o'qisa ham bo'lardi o'zi. Ammo o'sha suv bilan bo'lgan g'usldan keyin namoz o'qiy degan niyat bilan oxirgi vaqtgacha cho'zib turadi namoz vaqtini deb aytadi. Boshqa sahobalardan Alining bu gaplarga teskari gap rivoyat qilingan emas. Demak, o'z-o'zidan tushunarli, har birimiz aqlimiz bovar qiladigan ish. Tahorat bilan bo'lgani yaxshi namoz. Tayammum bilan emas. Demak, tahorat bilan namoz o'qishga, usul bilan namoz o'qishga imkon bo'lsa, tahoratsiz yo junub odam uchun. O'sha imkonni istaverishim, istaverishimiz kerak. Istaveramiz, mana shuni kutaveramiz. Ammo namoz vaqti qazo bo'lib ketadigan bo'lsa, shunda ham o'sha suv topilmaslik aniq bo'lib qolsa, unda tayammum bilan namoz o'qisa bo'laveradi. Mana shu gap bizning mazhabimizning gapi. Va bu gap Ali gaplariga asosan bo'ldi va Alini gaplariga boshqa sahobalar teskari gap aytganlari yo'q. Demak, bu ulamolar o'rtasida ittifoq bo'lgan masala deilsa bo'lar ekan. Demak, suv bilan tahorat qilib namoz o'qish afzal, chunki haqiqiy tahorat suv bilan bo'lgan tahoratdir. Tayammum uni o'rin bosaridir. haqiqiy tahorat ham haqiqatan tahorat bo'ladi, ham hukman tahorat bo'ladi. Ya'ni ham yuvinasiz, badaningiz toza bo'ladi, ham hukmda ham toza bo'lasiz. Tayammum bo'lsa, hukmda toza bo'lasiz, haqiqiy tahorat emas, suv tegmagan. Demak, albatta afzal haqiqiy tahorat bilan namoz o'qishlik. Demak, suvni oxirgi vaqtda topilib qolishiga umidingiz bo'lsa, umidvor bo'lsangiz, demak, e, o'sha namozni ikkita tahorat komilroq bo'lgan haqiqiy tahorat bilan namozni ado qilishlik maqsadida ta'xir qilishlik yaxshi bo'ladi. Ammo suv o'zi yo'q yerda bo'lsangiz, suv topilishiga umidingiz bo'lmasa, unda nima uchun orqaga surasiz tayammumni? Orqaga sursangiz, namozni orqaga surgan bo'lasiz. Bundan foyda yo'q. Suv topilishiga umid bo'lmagandan. ولو تيمم في أول الوقت وصلى فإن كان عالما أن الماء قريب بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف لأنه واجد للماء وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت وعند زفر لا يجوز لما يذكر من qarang بالمسألة masalani أبتلاش Bir odam suv yo'q, tayammum qilishga majbur bo'ladigan holatda turibdi. Avvalgi vaqtda tayammum qilib namozini o'qib oldi. Endi shu odam yaqin o'rtada suv borligini biladigan odam bo'lsa, haligi tayammum qilgan odam. Ya'ni shu odam bilan o'sha suvning o'rtasi 1 mildan ozroq masofa ekanligini bilib turib ham bir milli aytildi 1850 metr deb. Salkam 2 kilometr ekan. Ana shunchalik e, masofadan beriroqda, masalan 1.5 kilometrda suv borligini bilib turib, namoz vaqti kirdi-ku deb o'sha suvni istamasdan tayammum qilib namozini o'qib olsa, hamma ulamolar buni namozi namoz emas deyshar ekan. Chunki bu suvni topgan odam. bir mil masofa yo'q buni bilan suv orasida undan ozroq masofa bor. Demak, bu odam suvni topgan bo'ladi. Endi o'sha buni teskarisi bo'lsa, namoz vaqtini avvalida ila tayammum qilib namoz o'qib oldi, suv yo'q deb. Suv borligini bilardi, ammo suv o'sha 1 mil yo ko'ra ko'proq joyda edi. O'sha shunaqa masofada ekanligini bilsa, tabiiy bu odam endi suvni topmagan hisoblanadi va tayammum bilan namoz o'qigan namozi joiz bo'ladi. Garchi o'sha masofaga borib, tahorat qilib, namozni qazo qilmay o'qib oladigan vaqti bo'lsa ham. Mana bu yerda masofada gap ketyapti. Bu bizga e, hozirgi zamonda tushunarsizroq masala bo'lib qoladi. 2 kilometr degani mashina uchun 2 minutlik gapda bu endi. u masalada 2 kilometr bo'lsa tayammum qilaversin deyapti. Masalani olinadi. Agar siz tahorat qilishingiz, namoz o'qishingiz farz bo'lgan vaqtda o'sha joyda suv bo'lmasa va 2 kilometr va undan iyog'ida suv borligi bilinsa, borib e, tahorat bilan namoz o'qisangiz, hali hech narsa qazo bo'lmaydi. Shunda ham siz o'sha yerga bormay tayammum qilib o'qishingiz mumkin. Bu masala o'sha boshqa masalalar kabi o'zgarmaydi. Ya'ni masalan musofir odam qasr o'qiydi deyiladi, nimaga? Safarda mashaqqat bor. Hozir safarda mashaqqat yo'q, baribir qasr o'qiladi. Hozir osan ku safar deb qasr o'qimay 4 rakat o'qigan odam gunohkor bo'ladi. 2 rakat o'qish kerak. 4 rakatli namozlarni. Bu shunga o'xshagan Mana shu bizni mazhabimiz ulamolarining aytishlaricha masofa o'sha aytilgan 1 mildan uzoq bo'ldimi siz bilan suv orasidagi masofa. Demak siz borib o'sha yerda tahorat olib namoz o'qisangiz, namoz vaqti qazo bo'lib ketmaydigan bo'lsa ham siz o'sha e, tayammum qilib namoz o'qishingizga ruxsat ekan. Imom Zufar bizi mazhab ulamolaridan bu kishi bo'lmaydi agar vaqt sig'adigan bo'lsa namoz o'qishga. Qazo bo'lib ketmaydigan bo'lsa borib suv bilan tahorat qilib namoz o'qish kerak der ekanlar. Endi bu odam demak tayammum qildi va tayammum qilayotganda bilardi o'sha suv qayerdaligini. Shu odam haqidagi ikkita masala aytildi. Endi agar suvni yaqinligini bilmasa-chi, va illam yakun aliman bi qurbil ma aw bu'da tajuzu salatu. سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو لا سواء كان بعد الطلب أو قبله عندنا خلافا للشافعي لما مر أن العدم ثابت ظاهرا واحتمال الوجود احتمال لا دليل عليه فلا يعارض الظاهرة ولو أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل لكنه يخاف لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عند عن وقتها لا يجوز له التيمم بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي خارج الوقت عند أصحابنا الثلاثة qarang endi bir odam namoz vaqti kirdi suv yo'q tayammum qilib namozni avvalgi vaqtdagi o'qib oldi bu odam suv yo'qligi u yaqin o'rtada suv borligini bilmaydi bilmagan holda suv unga yaqinmi uzoqmi bilmagan holda tayammum qilib o'qsa namozi joizdir hatto bu odam namozda oxirigacha istasa suv chiqib qoladi deb umidi bo'lsa ham, o'sha umidiga qaramay avvalgi vaqtda tayammum qilib o'qib olsa joizdir. O'sha suvni istab turib olmay tayammum qiladimi, istamaylar tayammum qiladimi, baribir tayammum joizdir. Bizning mazhabimizda Shofiiyga xilof bo'lgan holda. Bu o'tgan edi bu masala. Ya'ni hozir suvni yo'qligi ko'rinib turgan aniq narsa. Ammo suvni qayerdan topib olishlik Bu ehtimol bu, aniq narsa emas, uni dalili yo'q. Demak, dalilsiz narsa suvga umid. Aniq suvni yo'qligiga qarshi tura olmaydi. Demak, bu odam hatto umidi bo'lsa ham qayerdadir suv chiqib qoladi degan. Avvalgi vaqtda tayammum qilib namoz o'qsa, shu tayammumi durust, namoz durus joizdir. Endi shu odamga xabar berilsa-ki, <clears throat> oxirgi vaqtda, ya'ni bir odam suv istab yuribdi. suv topsam, keyin tahorat bilan o'qiyman deb umid qilib, namoz qazo bo'lib ketmaguncha suv isteyman deb suv istayapti. Vaqt oxirlab qoldi. Shunda xabar berildi bu odamga. Hozir siz bilan suvning o'rtasi yaqin. Ya'ni o'sha 1850 metrdan yaqinroq qoldingiz dedi. O'sha yerga endi boradigan bo'lsa, namoz qazo bo'lib ketadi. Nima qiladi shu odam? tayammum qilib namoz o'qiyveradimi? Bizi aqlimizcha shunday. Kitob aytayaptiki, tayammum qilib namoz o'qish joiz emas. Balki bu odam aniq bildimi endi? Suvni borlik joyini. Boradi, tahorat qiladi, namoz vaqti chiqib ketaveradi, namozini qaso qilib o'qiyveradi. Mana oxirgi vaqtda ham agar suv aniq bo'lib qolsa bu insonga yaqin 1 kilometr, 1,5 kilometrda suv borligini birov aniq aytadigan bo'lsa, Demak, bu odam endi hozir men unga borgunimcha namoz qazo bo'lib ketadi baribir deb tayammum qilib o'qishga haqqi yo'q. Balki shunga borib tayammum qilib namoz vaqti chiqib ketsa ham qazosini o'qiyveradi. Qazo qilib o'qiydi. Bu bizni e, ulamolarimiz, mazhabimiz sohiblaridan 3 tasi Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammadning gaplari. Imom Zufar boshqacha gapiradilar. Va endi Zufar yurji tayammum. Zufar agar vaqt chiqib ketadigan bo'lsa, Demek bu adam tayammum bilan namoz o'qish caiz değil. Bu kishi ham Imom Abu Hanifaning shogirdlari. Bu yerdagi qoida iken ki 3 ta ashobimiz nazdida <coughs> tayammum qilishlikka asos nima desa, suvni yaqin yo uzağlı. Suv 1 mil va undan uzoqmi kılı qilaverasan. suv 1 mil yo undan yaqinmi tayammum qilishga haqqing yo'q, tahorat qilasan o'sha suvga borib. Bu bizni uchta ulamoyimizning gapi. Abu Hanifa, Abu Muhammad. Zufarni nazdida bo'lsa vaqt mo'tabar. Ya'ni suv yaqinda bo'lsa ham agar o'shinga borguncha qazo bo'lib ketsa tayammum qilaverasan deydi u kishi. U kishi vaqtni e'tiborga oladi. Bu olimlarimiz, mazhabimiz imomlari bo'lsa, yo'q, vaqt e'tibor emas, vaqt chiqib ketsa ham suv yaqinmi tayammum qilib o'qishing kerak, tahorat qilib o'qishing kerak, tayammum qilishga haqqing yo'q deb aytadi. Zufarning gapini sababi shu ekanki, وعند زفر يجزئه التيمم والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد لا الوقت وعند زفر المعتبر هو الوقت لا قرب الماء وبعده وجه قوله أن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فكان المنظور إليه هو الوقت فيتيمم كي لا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة والعيدين ولنا أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنا بخلاف صلاة الجنازة والعيدين لأنها تفوت أصلا لما يذكر في موزه فجاز التيمم فيها لخوف الفوات والله أعلم Demek züfer vaqt chiqib ketadigan bo'lsa, tayammum qilib o'qiverasan, suvga yaqin qolgan bo'lsang ham, vaqt chiqib ketish xavfi bo'lsa, suvni istamasdan tayammum qilib o'qiverasan dedilar. Dalillari u kishini. O'zi tayammum shariatimizda nimaga buyurildi? Namozni o'zini vaqtida ado qilishlik uchun tayammumga ruxsat berildi shariatda. Demak, vaqtga qaraladi-da, vaqt chiqib ketadigan bo'lsa tayammum qilaveradi, tahoratga suv istamasdan. Namoz vaqti o'tib ketib qolmasin deb. mana janoza hayit namozida o'tib ketib qolmasin deb tayammum bilan o'qisangiz bo'laverardi-ku. Shunga o'xshagan bu boshqa 5 vaqt namozda ham o'tib ketish xavfi bo'lsa, unda tayammum bilan o'qiyverasiz. Bu imomi Zufarni gaplari. Imom Abu Hanifa Abu Yusuf Muhammadning gaplari nima edi? Vaqt chiqib ketsa ham, suv yaqin qolgan bo'lsa, suvga borib tahorat olib keyin o'qiysiz dedilar. Buni dalili shuki, namoz, masalan, peshin namoz qazo bo'lyapti. o'tib ketib qolyapti. Aslan butunlay qazo bo'layotgan yo'qda. Balki o'rin bosarga qazo bo'layapti. Qazo namoz borda. Demak, o'rin bosarga o'zi o'tib ketsa ham o'rni bosari bor bo'lsa, bu o'tib ketmagan hisoblanadi. Vaqtida o'qiy olmadingizmi? Tahorat qilib, o'sha qazosi o'qisangiz bo'ladi. Ammo janoza bilan hayit namozining qazosi yo'q. Ularni qazo o'qilmaydi. Shuning uchun ham unda o'tib ketib qolmasin deb tayammum qilishga ruxsat berilgan. Bu to'g'rida aytdilar yaxshilab o'tgan darslarimizda. Bu yerda aytyaptilar-ki, bu janoza hayit namozi to'g'risida hali alohida gapimiz bor deydilar. O'zini o'rnida aytiladi deydilar. Demak, janoza hayit namozlarida namozdan quruq qolmay, namoz o'qiy olmay qolmay deb tahoratingiz bo'lmasa, tayammum bilan qilasiz. Chunki uni qazosi yo'q. Ammo 5 vaqt namozni qazosi bo'lgandan keyin suv yaqin qoldi degan ma'lumot bo'ldimi? O'sha suvni topib keyin tahorat bilan qazo namozni o'qiverasiz. Ammo suv yaqin tursa ham siz tayammum bilan namoz o'qisangiz durust emas. Bu imomlarimizning gapi. Mana bu demak tayammumni vaqti haqidagi masaladir. Endi tayammumni sifati haqida aytadilar. Faslun fi sifati tayammum. وأما صفة التيمم فهي إنه بدل بلا شك لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين أحدهما الخلاف فيه مع غير أصحابنا والثاني مع أصحابنا أما الأول فقد قال أصحابنا إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري iborani kitob borlar yaxshi diqqat bilan qaranglar farq bo'lsa aytinglar وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤدات إلا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث سلال الكتاب إلا قال شو مكان وقال الشافعي التيمم بدل ضروري وعنى به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة مستحادة وجه قوله لتصحيح هذا الأصل أن التيمم لا يزيل هذا الحدث بدليل أنه لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فعلم أن الحدث لم يرتفع لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحادة ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجاج ما لم يجد الماء أو يحدث فقد سمى التيمم وضوءا والوضوء مزيل للحدث وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور اسم للمطهر فدل على أن الحدث يزول بالتيمم إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء فإذا وجد الماء يعود الحدث الحدث السابق لكن في المستقبل لا في الماضي فلم يظهر في حق الصلاة المؤدات وعلى هذا الأصل يبنى التيمم قبل دخول الوقت أنه جائز عندنا tayammumni sifati to'g'risidagi faslga yozar ekanmiz. Ya'ni tayammumni qanday sifatlaymiz? Tayammumni sifati bu badal, o'rin bosar. Tahoratni o'rin bosari. Tayammum nima desa, tayammum bu e, tahorat suv yo'q vaqtida tahoratdir. Ya'ni tahoratni o'rin bosadir. Bunda shak yo'q. Hamma ulamolar shunday deydi. Chunki tayammum qachon joiz bo'ladi? Suv yo'q vaqtida joiz bo'ladi. Lekin shu tayammumni tahoratni o'rin bosari ekanligi to'g'risida ulamolarimiz o'rtasida ixtilof bor. Bizning mazhab bilan boshqa mazhab ulamolari o'rtasida va yana o'zimizning mazhab ulamolarining o'rtasida ham ayrim ixtiloflar bor. Bizi mazhab bilan boshqa mazhab o'rtasidagi ixtilof shuki, bizni mazhabimiz egalari yaptılar. Tayammum mutlaq badaldir. Ya'ni tayammum qilsangiz, to'la tahorat qilgan hisoblanasiz, suv yo'q bo'lgan vaqtida, suv işlet olmagan vaqtida. Bu nochor badal emas, majburiy badal o'rin bosar emas, mutlaq haqiqiy o'rin bosardir. Bu gap bilan maqsad bu gapni aytishdan maqsadlari betahoratlik ko'tarilib ketadi tayammum bilan suv topilgan vaqtgacha. Suv topilmaguncha haligi tayammum qilgan odamning tahoratsizligi tayammum qilishi bilan ko'tarilib ketadi. O'sha ado qilayotgan namoz haqida. Bir namozni o'qiyman deb tayammum qilarkansiz, o'zi tahoratingiz yo'q o'zi. Siz tahoratingiz yo'q holda tayammum qilyapsiz suv yo'qligidan. Shu tayammumingiz bilan tahoratsizligingiz ko'tarilib ketadi. o'sha namoz o'qiguningizcha shu vaqt shu nimani niyat qilib tayammum qilgan bo'lsangiz, qaysi namoz? Demak, bu odam tahorat yo'q vaqtida ham unga namoz o'qishlik joiz bo'lyapti. Betahoratlik turibdi. E, ya'ni hali tahorat qilmadi, suv tegmadi unga. Ammo tayammum bilan o'sha betahoratlik ko'tarilib turibdi. Go'yo tahoratlikka aylanib turibsiz. Halbuki su tapıldı mı yani taharetsizliğe eğlenip kalasın. Suyu körüşü bilen teyemmümüz sinipkete uğradı. Su tapılışı geyle. Demek su tapılmaguncha siz taharetsizligiz ketib, taharatli adam yaylanib turibsiz. Halbuki o'zi taharatsizsiz. Taharat olganingiz yo'q. Demak, suv topilmasa ekan, sizni tayammumingiz to'la taharat hukmini bajarib yaptı da Taharatli odam o'rnida turibsiz. Namaz o'qiysiz, Kur'an o'qiysiz, taharatli odam nima qilishi mumkin bo'lsa, shuni qilishingiz siz. Namoz o'qish taharat bilan bo'ladi, Qur'onni ushlash taharat bilan bo'ladi, tayammum bilan ham shu ishlarni qilaverasiz. Demak, bu to'la o'rin bosar ekan taharatdan. tayammum. Imom Shofiy nima dedilar? To'la o'rin bosar emas tayammum taharatdan, balki nochor, zaruriy, ya'ni majburiy o'rin bosar bu. Bu gapdan maqsadlari u odam namoz o'qishi mumkin shu tayammum bilan. Haqiqatda tayam tahoratsizligi turgan bo'ladi uni. Tahoratsizlik ko'tarilib turgan bo'lmaydi, balki o'sha odam betahorat bo'ladi. Xuddi taharatı tahoratiga o'xshagan Müstahaza Mustahoza o'sha bir qon kelib turadigan ayol yo erkak bo'lsin, doim tahorat sinib turadigan kasali bo'lsa, shu odam tahorat qilsa ham, tahorat hali tugamay turib ham o'sha betahoratlik kelib tursa ham mana shu majburiy tahorat deb shu namoz durust bo'lardi-ku. Bu tayammum ham shunga o'xshagan. Majburiy tahorat bu unaqa e, majburiy o'rin bosar. Mutlaq o'rin bosar emas deb Shofiy shunday dedilar va dalil qilib aytadilar bu gaplarini to'g'rilashlik uchun tayammum betahoratlikni ketkizmaydi. Betahorat odam yo junub odam tayammum qilsa, u betahoratlikka ketib qolmaydi. Bunga dalil shuki, o'sha tayammum qilgan odam suvni ko'rib qolsa, u odamning junubligi yoki betahoratligidan ham qaytib keladi. Agar tahoratli bo'lib qolsa, u suvni ko'rsa ham tahorat sinmasligi kerak edi. Suv ko'rishlik tahorat sindiradigan narsa emas asli. Demak, tayammum qilgan odam tahorati haqiqiy tahorat bo'lmagani uchun ham, nochor tahorat bo'lgani uchun ham suvni ko'rdi, bu tahorat sinib ketadi, tayammumda tahorat. Demak, bu odam betahorat ekan asli. Lekin betahorat bo'lib turib ham namoz o'qishligi joiz bo'ladi. Majbur namoz qazo bo'lib ketmasin degan ma'noda. Xuddi hali qon kelib turadigan odam namoz o'qishi mumkin bo'lgandek kabi. Biz unday emas deyapmiz. U o'sha qon kelib turadigan uzrli odam masalasi o'tgan. Tayammum qilgan odam unga o'xshamaydi. Mana dalillar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Tayammum musulmon odamni tahoratidir. 10 yilgacha bo'lsa ham. Modomiki suv topolmasa yoki tahorati sinmasa. Ya'ni bir odam oylab, yillab o'sha e, suv topilmaydigan bir joyda qolib ketdi va shu odam oylab, yillab tahoratni o'rniga tayammum qilaveradi va shu tahoratdir dedilar. Suv topilishi bilan u tahorat emasga qoladi tayammum. su topilmaguncha tahoratdir. yoki tayammum qachon sinadi? Tahorat singanda tayammum ham sinadi. U nimani haligi qon kelib turadigan insonni tahorat hali tahorat qilib bo'lmay turib bilan sinar edi. Shunda ham tahorating sinmadi derdi unga. Ammo tayammumda tahorat sinadigan ish bo'ldimi? Demak, tayammum ham sinadi, yangi tayammum qilish kerak. Farq bor ekan o'rtada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayammumni nima dedilar? Wuzu tahorat deb atadilar. Tahorat deganlardan keyin demak suv topilguncha o'sha tayammum uni tahoratini tahoratsizligini ketkizib turibdi. Tahoratsizlik unda yo'q. Yana bir hadis. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura." Yer men uchun masjid qilindi va toza qiluvchi qilindi. Yer meni toza qiladi. Ya'ni tayammum qilsam tahoratli bo'laman, junub bo'lsa tayammum qilsam g'usl qilgan bo'laman. Qaysi vaqtda suv topilmagan vaqtda ular. Demak, yerni toza qiluvchi deb atadilar. Bu gap shunga dalilki, tayammum qilganingizda demak, sizni yer o'sha yerga qo'lingizni urib tayammum qilar ekansiz, tahoratsizligingizni ketkazadi, tahoratlikka aylanasiz. Lekin tahoratsizligingiz ketishligi bir ma'lum vaqtgacha. Qachongacha? Suv topilguncha. Suv topildimi, yana tahoratsizligingiz qaytib keladi. O'sha avvalgi tahoratsizligingiz endi qaytib keladi. Bu siz tayam qilgan vaqtingizda ham tahoratsiz bo'lib turmaysiz, tahoratli bo'lib turasiz. Suv topilganda tahoratsizga aylanib qolasiz. Demak, ki e, siz o'qigan namozda betahorat o'qigan hesablanmıyız, tahorat bilan o'qigan hesablanmıyız. Mana shu kaideye binoan teyemmüm namoz vaqti kirgandan evvelen ham bizning caizdir. joizdir. Yuqorida ki ku peshin namoziga siz suv topolmaysiz. Shunaqa holatda kiti ketyapsiz masalan, suv yo'q. Hali peshin vakti kirgen yo'q. Suv topishga umid ham yo'q. Peshin kirmeyi kirmay siz o'sha peshin uchun tayammum qilsangiz joiz. Nimaga? Mana shu tayammum xuddi peshin vaqti kirishdan avval suv bilan tahorat qilsangiz joiz bo'lgani kabi, tayammum tahoratni o'rniga o'rin bosadi. Imom Shofiy nazdida vaqt kirmay turib tayammum qilish kerak emas. وعند الشافعي لا يجوز لأنه بدل مطلق عند عدم الماء فيجوز قبل دخول الوقت وبعده وعنده بدل ضروري فتتقدر بدليته بقدر الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت وعلى هذا يبنى أيضا أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجب الماء أو يحدث عندنا وعنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضا آخر غير ما تيمم لأجله وله أن يصلي به النوافل لكونها طابعة للفرائض وثبوت الحكم في التبع لا يقف على وجود علة على حدة أو شرط على حدة فيه بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكم في التبع كما في مذهب كما هو مذهبه في طهارة المستحاضة وعلى هذا يمنى أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض عندنا وعنده لا يجوز له أداء الفرض به لأن التبع لا يستتبع الأصل وعلى هذا قال الزهري أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأسا لأنه طهارة ضرورية والضرورة في الفرائض لا في النوافل وعندنا يجوز لأنه طهارة مطلقة حال عدم الباء ولأنه إن كان لا يحتاج إلى إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة معتبرة فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله ولهذا اعتبرت الطهارة المستحاضة في حق النوافل بلا خلاف كذلك här henne. Demak, bizning nazdimizda namoz vaqti kirmay turib ham tayammum qilsa su suv topolmagan odam. Imom Shofiy namaz namoz vaqti kirmay turib tayammum qilsa bo'lmaydi. Biz bunday deganimizga sabab tayammum suv yo'q vaqtida tahoratni o'rniga mutlaq o'rin Demek Demak, Xuddi tahoratni namoz vaqti kirmay turib qilish mumkin bo'lgani kabi tayammumni ham namoz vaqti kirishdan avval qilsangiz ham bo'laveradi, keyin qilsangiz ham bo'laveradi. Imom Shofiy bo'lmaydi der ekanlar, u kishining nazdida tayammum nochor o'rin bosardir, majburiy o'rin bosardir. Demak, uni o'rin bosarligi o'sha nochorlik miqdori bilan o'lchanadi. Nochorlik miqdori qachon bo'ladi? Namoz vaqti chiqib ketmasin deb nochordan tayammum qilasiz deyaptilar-da bu kishi. Biz aytamizki, u tayammumni namoz vaqti chiqib ketmasin deb ruxsat berildi, lekin nochorlikdan emas, balki shu tayammum tahoratdir deb tayammum qilamiz deymiz. Bu kishi nochor bo'lgan badal o'rin bosar, o'sha boshiga ish tushganda, ya'ni namoz vaqti chiqib ketish xavfi bo'lgandagina durust bo'ladi. Hali namoz kirmay turib u tayammumni qilish durust emas. Namoz vaqtidan avval unaqa nochorlik yo'q dedilar. Shu qoidaga binoan e, yana aytilyaptiki, bir odam vaqtda tayammum qilsa, namoz vaqti kirgan, suv yo'q, tayammum qildi. Ana shu tayammumi bilan bizning mazhabimizda xohlagancha farz va naqlda o'qisa bo'ladi. Bitta tahorat bilan qancha namoz o'qisangiz bo'ladi-ku. Tayammum ham haqiqiy tahorat deyapmiz-da, suv yo'q vaqtida tahoratni haqiqiy o'rin bosar deyapmiz. Modamiki suv olmasa yoki o'rtada tahorat sinmasa, O'sha bitta tayammum bilan nechta namoz o'qisangiz bo'laveradi. Nechta farz o'qing, qancha nafil o'qing bo'laveradi. Imom Shofiy nazdida bunday bo'lmas ekan. Ya'ni u bir masalan peshinga deb tayammum qildingizmi? Tayammumingiz sinmasa ham, tahorati sinmasa ham shu tayammumdan keyin asr vaqti kirsa, o'sha avvalgi tayammum bilan asrda o'qisangiz bo'lmaydi der ekanlar. Ammo bitta farzni o'qiysiz-ku qancha nafl o'qisangiz bo'laveradi. Ammo ikkita farzni o'qiy olmaysiz deyapti ekanlar. Bitta tayammum bilan. Naflda o'qishingizga joizligi, mumkinligi ruxsat berilgani u farzni tobesidir. Nafl. Tobeilardagi hukmni sobit bo'lishligi alohida bir sababga, alohida shartga qarab turmaydi. Ya'ni e, farz haqida vaqti kirsin degan gaplarda aytyapmiz, naflda vaqti yo'q. o'sha farzga qilgan tayammumimiz bilan nafllar o'qisangiz bo'laveradi. Aslida o'sha farzda tayammum qilishingizga ruxsat bo'ladigan sabab bormi? Demak, unga tobe bo'lgan e, nafl namozlarda o'sha hukm sobit bo'lishligi uchun kifoya qiladi o'sha qoida. Ya'ni o'sha tayammumingiz nafllarga kifoya qiladi. Bu e, u kishini mazhablaridir Shofiyiylar. Mustahozani tahorati deydi Mazhablari kabi. Ya'ni mustahozani tahoratida qarzga bitta tahorat qilgan mustahoza, ya'ni qon kelib turadi yonida. O'sha bitta tahorat bilan xolagancha nafil o'qishi mumkin edi, modomiki vaqt chiqib ketmasdan turib. Bir vaqtda o'zida aytgan edik-a buni. Xuddi shunga o'xshaydi deyaptilar bu Imom Shofiy rahmatullohi alayh. Nafl o'qsa bo'laveradi, ammo ikkita farzda o'qib bo'lmaydi bitta tayammum bilan. Endi bu qoidaga binoan bir odam nafil uchun tayammum qilsa, Ya'ni nafil namoz o'qimoqchi bo'lib bir odam tayammum qildi. Mana shu tayammum bilan nafilni ham, farzni ham o'qsa bo'laveradi. Suv yo'q, tayammum qildingiz. Maqsadingiz nafil namoz o'qish. Mana masalan, e, namozda oldi orqasidagi sunnatlar ham nafil namozlardir. Peshin 4 rakatdir. Oldida 4 rakat nafil bor, orqasida 2 rakat nafil bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim o'qiganlar uchun shu nafiller bizga sunnat bo'lib qolgan. Bular nafildir. Demak, siz tayammum qilar ekansiz, peshinga nima uchun tayammum qilasiz? Birinchi o'sha 4 nafil nafl namoz o'qiyman deb, sunnat namoz o'qiyman deb tayammum qilasiz. Ana o'sha nafil uchun tayammum qilsangiz, shu bilan farzni o'qisa bo'ladimi? Bizning nazdimizda nazdığımızda ham, nafil ham okuras nafil uchun tayammum qilsangiz. Shofiy nafil uchun tayammum qilsangiz, o'sha tayammum bilan farzni ado qilish mumkin emas. Chunki nafil bu tobe namoz. Asl namoz farz namoz. Tobe namozga bo'lgan tayammum asl bo'lgan farzga kifoya qilmaydi. Tobe aslni tortib keta olmaydi dedilar. Shunga bilan Zahriy degan olim aytayaptiki, umuman nafil namoz uchun tayammum qilish joiz emas der ekanlar. Ya'ni bu nochor tahorat tayammum. Nochorlik farzlarda bo'ladi naflda qanaqa nochorlik bo'lsin demak farz o'tib ketmasin deb odam tayammum qiladi naflda unaqa o'tib ketadigan vaqt yo'q-ku bu zahriyni shofiyni gaplari Bizning nazdimizda nafl uchun tayammum qilish joizdir chunki bu suv yo'q vaqtida tayammum mutlaq tahoratdir xuddi suv borida tahorat qilganda qanday tahoratli bo'lsak suv yo'qida tayammum qilganda shunday tahoratli bo'lamiz Endi yana bir savolga javob beryaptilar-ki, farzga ta tayammum qilsangiz, o'sha bilan farzni o'qisangiz, bo'yningizdagi farz soqit bo'ladi. Bir majburiyatni bajargan bo'lasiz. Naflda qanaqa majburiyat bor bo'yningizda? Shunga javob qo'yaptilar. Naflda odam o'zidan bir farzni soqit qilmayotgan bo'lsa ham nafl o'qiganda, lekin nafl o'qiganda o'zi uchun savob yig'adi. savob to'plashga bo'lgan muhtojlik e'tiborga olinishi kerak. Ya'ni savob uchun nafl o'qiydi-ku. Garchi nafl uni bo'ynidagi qarz bo'lmasa ham savob uchun o'qiyapti. Demak, o'sha savob amal bo'lgan nafl namoz uchun tahorat qilishlik ham e'tiborga olinadi. Demak, tahoratga suv bo'lmasa tayammum qilish ham e'tiborga olinadi. Shuning uchun ham mana o'sha haligi mustahozani tahorati nafllar haqida e'tiborga olindi. Ya'ni mustahoza nafl o'qishligi mumkin. Nafl uchun e, tahorat qilib turib, o'sha nafl uchun bo'lgan tahoratni tahorat hisoblanar edi. Demak, nafl uchun tayammum ham tayammum hisoblanishi kerak. Mana bu endi biz bilan e, Shofiy o'rtasidagi ixtiloflar bo'ldi. Biz mazhabimiz ulamolarining o'rtasida ham ixtilof bor ekan. Bir kichik ixtilof. Maqsad bitta, natija bitta, lekin o'rtada masalalarda ulamolar orasida bir talash bor أما الخلاف الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل عن الماء عند عدمه والبدلية بين التراب وبين الماء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه والبدلية بين التيمم وبين الوضوء فقال أبو حنيفة أبو يوسف إن التراب بدل عن الماء عند عدمه والبدلية بين التراب والماء وقال محمد التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه والبدلية بين التيمم وبين الوضوء واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم التيمم وضوء المسلم الحديث سمى التيمم وضوءا دون التراب وهما يحتج بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أقام الصعيد مقام الماء عند عدمه وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التراب طهور المسلم وقال جعلت لي العبد مسجدا وطهورا ويتفرع عن هذا الاختلاف أن أن المتيمم إذا أما المتوضئين جازت إمامته إياهم وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة أبي يوسف وإن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم وعند محمد لا يجوز اقتداؤهم به سواء كان معهم ماء أو لم يكن وعند زفر يجوز كان معهم ماء أو لم يكن mazhabimiz ulamolari o'rtasidagi ixtilof shundan iboratki, biz aytdik, tayammum tahoratni o'rin bosadi. Shu o'rin bosarlik qanday suratda? Shu to'rda ulamolarimiz o'rtasida ikki xil so'z bor ekan. Ya'ni tayammumni tuproqqa qo'limizni uramiz. Bu yerda gap tuproq suv yo'q vaqtida suvga o'rin bosar degan gap bo'lyaptimi? Ya'ni o'rin bosarlik tuproq bilan suv o'rtasidagi o'rin bosarlikmi? Tuproq suvda o'rin bosadi. Bu bitta masala. yoki tayammum tahoratni o'rin bosarimi suv yo'q vaqt Mana bu yerda o'rinbosarlik tayammum bilan tahorat o'rtasida. Tayammum tahorat o'rinbosari deymizmi? Yo tuproq suvda o'rinbosari deymizmi? Abu Hanifa bilan Abu Yusuf aytayaptilar-ki, bu gap bu yerda bu masalada tuproq suvda o'rinbosari suv yo'q vaqtida degan masala to'g'ri deyaptilar. Demak, o'rinbosarlik tuproq suvda o'rnidagi o'rinbosar degan haqida ketyapti. Imom Muhammad aytayaptilar-ki, Yo'q, bu yerdagi tayammum tahoratda o'rin bosar edi suv yo'q vaqtida degan gap. Demak, o'rin bosarlik tuproq bilan suvning o'rtasida emas, tayammum bilan tahoratning o'rtasida ketyapti. Bu Imom Muhammad deganlar. Muhammad bu gaplarini to'g'riligini isbotlash uchun hadis keltirdilar. Mana at-tayammum wudu'ul muslim dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tayammum musulmonning tahorati dedi. Bu hadisda Rasululloh nima deyaptilar? tayammumni tahorat deb atayaptilar tuproqni emas demak shu hadisga binoan tayammum taharat to'rin bosadi deganimiz to'g'ri deydi muhammad aytayaptilar, rahmatullohi alayhi abu hanifa bilan abu yusuf nima dedilar yo'q tuproq suvni o'rin bosadi degan gaplariga endi bular ham qur'ondan ham hadisdan dalil keltiryaptilar Alloh taolo falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Suv topa olmasanglar, toza yerni qas qilib tayammum qilinglar. Mana shu yerda yer suvni o'rniga o'rin bosarligini Alloh aytayapti bizga. Hadisda bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuproq musulmon odamni toza qiluvchi dedilar. Demak, suvni o'rniga tuproq toza qilyapti. Demak, tuproq suvni o'rin bosar bo'lyapti. yoki yana bir hadisda yer men uchun masjid va toza qiluvchi qilib qo'yildi. Yer meni toza qiladi, xuddi suv toza qilgani kabi, suv yo'q vaqtida yer ham meni tahoratli qilib qo'yadi. Yerga tayammum qilsin. Mana bu masala o'zi natija bir xil. Masalaning o'rtasida ikki xillik bo'lyapti. Ba'zi olimlarimiz suv o'rniga tuproq o'rin bosar bo'ldi desa, boshqa olimlarimiz yo'q, tayammum tahorat o'rniga o'rin bosar bo'ldi deyapti. Nimaga bu gap bu ixtilof keltirildi? Bu yerda bir masala bor. O'sha masala uchun bu ixtilofni farqi bor. Ya'ni mana shu ixtilofdan kelib chiqadigan masala shuki, tayammum qiluvchi odam tahorat qilgan odamlarga imom bo'lsa bo'ladimi? Bir savol. Aytayaptilar, tayammum qiluvchi odam tahoratli odamlarga imom bo'lsa, shu odamni ularga imomlik qilishi joizdir. Demak, biz tahoratli bo'lgan holimizda tayammum qilgan odamga iqtido qilib namoz o'qisak bo'ladi. Namozimiz joiz. Qachon tahorat qilgan tahoratli odamlarning yonida suv bo'lmasa. Agar suv bo'lsa, o'sha suvdan hali odamga berib tahorat qilib keyin tahorat bilan imomlik qilsa bo'ladi. U tahorat suv yo'qligidan tayammum qilyapti. uni tahorat qilishga yordam berishi mumkin ekan haligi orqada iqtido qilayotgan odamlarda qo'llarida suv bor ekan tahoratga yarasha agar suv bo'lmasa ularda ham demak haligi tayammum qiluvchiga suv topib beradigan imkon bo'lmasa o'sha tayammum qiluvchini oldiga o'tkazib imom qilib unga iqtido qilsa bo'laverar ekan bu abu hanifa abu yusuf gaplari ammo suv bo'lsa tabiiy unda orqadagilarni namozi namoz emas u tayammum bilan o'qigan imom namozi namoz. Chunki uni suv yo'q edi. Shuning uchun tayammum qildi va namozi joiz. Orqadagilarni o'zlari tahoratlik edi. Yana o'sha imomga tahoratiga yarasha suvlari ham bor edi. U suvni bersalar, u tahorat bilan imomni ko'tib berardi. Suvni bermaganlardan keyin bularni nazdida haligi odamni tahorati yo'q hisoblanadi. Demak, betahorat odamga xudo qilgan bo'lib qoladi va bu iqtidor durust emas. Ammo ularda ham suv bo'lmasa, oldidagi e, tayammum qilgan odam imomligi durust. Imom Muhammad durust emas. Tayammum qilgan odamga tahoratli odam iqtido qilsa bo'lmaydi, deyaptilar. Ha, e, unda suv bo'lsin yo suv bo'lmasin, haligi iqtido qilgan odam. Imom Zufar 3-chi masalani aytayaptilar. Tayammum qilgan odamga tahorat qilgan odamlar iqtido qilsa bo'laveradi. Ularda suv bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Masala 3 xil chiqdi. E, katta imomlarimiz Abu Hanifa bilan Abu Yusuf iqtido qilganlarning qo'lida suv bo'lmasa, tayammum qilgan imomga iqtido qilsa bo'ladi. Ularda suv bo'lsa, tayammum qilgan odamga iqtido qilsa bo'lmaydi. Imom Muhammad umuman tayammum qilgan odamga tahoratli odamlar iqtido qilsa bo'lmaydi. Suvlari bormi yo'qmi? Imom Zufar tahoratli odamlar tayammum qilgan odamga iqtido qilsa bo'laveradi. Ularda suv bo'lsa ham, bo'lmasa ham deb 3 xil masala chiqdi. ushbu masalani dalillarni inshaalloh kelgusi dasturda